Feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. Hello, my name is Ronaldo. Welcome to Who Goat Radio Tips. Always believe in love and keep the flame burning. Nandito ako ngayon para magbigay ulit ng uh, steps or tips para sa inyo. And the title of uh, today's vlog is Sampung Paraan Kung Paano Mahandle Ang Isip Batang Boyfriend. Isip bata bang boyfriend mo? Makinig ka. <laughs> Alright, ganda ng view ko. Oh. Look at my surroundings. Ako lang nandito. Nandito ako ngayon sa uh, isang place kung saan ako lumaki. Uh, elementary school ko dati. So, mas maganda dito kasi walang ingay. At uh, first time kong gumawa ng uh, YouTube vlog outside. Sa... So, uh, hindi sa loob ng kwarto ko. Okay, Sampung paraan kung paano mag-handle ng isip Alright. ng boyfriend. Ang pag-ibig ay maaaring mangyari saan mang oras. Pero paano kung ang boyfriend mo ay di umaayon sa kanyang edad? Okay? He acts immature. Paano mo i-handle siya at panatilihin ang relasyon nyo at hindi ito masira? Kasi alam mo naman kung gaano mo siya kamahal, di ba? Ngunit kung ang partner mo ay immature, maaring mayroong problema ito. Unless kung ma-handle mo ito ng tama. So, paano mo ba i-handle o i-deal ang isang immature na lalaki sa isang relationship? So, narito ang mga tips. Okay, tip number one. Tanggapin na hindi mo siya mababago. Kailangan mo tanggapin na kahit anong, uh, anumang gawin mo, ay hindi mo siya kayang baguhin. At kahit pasabihin mo na sa kanya palagi na napaka-immature niya, hindi mo ito kayang gawin. Kaya kung hindi ito manggaling sa kanya mismo, walang mangyayari. Ang emotionally immature na lalaki ay laging biniblame ang lahat ng tao sa kanyang paligid ng kanyang pagkakamali kaysa aminin ang kanyang nagawang pagkakamali. Ang pwede mo lang makontrol ay kung paano ka mag-react sa kanya Papatulan mo ba o hayaan mo na lang ayusin niya ang kanyang sarili? Alright, tip number two. Kausapin mo siya. Kung ang boyfriend mo ay open sa feedback, uh, then kailangan mong maglaan ng oras para kausapin siya ng matino tungkol sa kanyang problema. Isa ito sa, sa napaka-importanting paraan kung paano i-handle ang isang immature na lalaki. I-expect mo na magiging defensive siya. Okay? At, syempre, dahil sa immature siya, kapag di niya tanggapin ang sinasabi mo at hindi ka pinapasalita, sabihan mo siya na kausapin ang sino man na pinagkakatiwalaan niya o kaya isang counselor kung kinakailangan. Sabihin mo sa kanya ang mga bagay na kinakainis mo na ginagawa niya. Maging specific ka kasi hindi namin nababasa ang isip niyo. No one can read minds. Okay? Yan ang gustong-gusto ng lalaki na maging specific ang mga babae. Ako ayoko yung pinapaisip ako kung ano nararamdaman nila kasi hindi ko talaga mapasa. Okay? Now, again, maging specific ka. At huwag mo siyang hayaan na mag-isip nito. Halimbawa, sabihin mo na maging responsable siya sa mga gawaing bahay at hingin mo ang kanyang tulong. Alright, tip number three. Maging firm ka sa iyong sinasabi. Ang emotionally immature na lalaki ay self-centered at manipulative. Sarili lang niya ang kanyang iniisip. Kaya kaya kanyang imanipula. Gaya ng mga bata, di ba? Yan kung hahayaan mo silang gawin ito. Kaya importante na maging assertive o firm ka sa iyong sinasabi at seryoso kapag nakikipag-usap sa ganitong klaseng lalaki. Hindi ibig sabihin na maging agresibo ka sa iyong uh, pagkikipag-usap, maging clear ka lang na sabihin mo tungkol uh, sa kanyang uh, pag-uugali at maging respectful ka pa rin. Maging clear ka lang tungkol sa hinihingi mo at maging respectful. Yan ang importante doon. Okay? Respeto pa rin sa lalaki ang kailangan. Pero asahan mo na hindi niya or hindi sa magre-react ng mature. Okay? Na paraan ganun po man, kailangan mo pa rin itong gawin. Immature na, di ba? So, you have to expect na maging defensive siya at maging immature. Kaya ang napapakita mo lang, ikaw ay maging mature sa harapan niya. Alright, tip number 4. Huwag kang maging immature din sa kanya. Huwag mo i-prove ang point mo sa kanya habang nagiging immature ka na rin. Matatalo ka lang. Okay? Kapag di ka pa rin niya makita or di pa rin niya makita ang point of view mo at ayaw niya itong tanggapin, then pag-isipan mo na siyang hiwalayan. Okay? O i-break. Magugulat siya sa gagawin mo. Posibleng magulat siya sa gagawin mo. At maaaring magulat siya at makuryente. Okay? Sa realidad. Kumbaga magising siya sa katotohanan. Kung hindi man ito mangyari, at least hindi ka maghihirap sa posibleng immature na lifetime partner mo. Alright, next tip huwag kang maghanap ng dahilan o excuse para sa kanya. Gusto mo malaman kung paano i-handle ang ganitong klaseng boyfriend? Huwag mong ipagtanggol ang kanyang bad behavior o masasamang gawain. I-take advantage ka lang yan at aabusuhin ang kabaitan mo. Huwag mo siyang ipagtanggol sa mali niyang ginawa. Huwag kang maging nanay niya. Hindi kanya nanay. Malaki na siya at dapat niyang alamin kung paano niya nalutasin ang problemang kanyang pinasok. Kapag nasanay siya sa ganitong pagbababy mo, lalo ka lang niyang aabusuhin at mas magiging malala siya. I am back. I'm still not feeling well, but I have to finish the tips from 6 to 10. Okay, part 2 na to. Two days ago, uh, kasama ko yung mga bata na <clears throat> yun, sumayaw pa nga sila. Pero I was recording uh, outdoor, outside. Eh, medyo nakat yun kasi nalobat na rin ako. So, after that, medyo hindi maganda yung pakaramdam ko. And two days after, eto na. Have to do it. Kasi sayang naman. Tapusin na natin, alright? Alright, I'm back. It's number six. Tip number six, maging pasensyoso. Kapag tinanggap ng boyfriend mo ang kanyang mga pagkakamali, then, kailangan yung gumawa ng kasunduan at suportahan ang bawat isa para sa prosesong ito. Ang pagbabago ay hindi madali. Pero kaya itong mangyari sa tamang mindset at effort. Maging patient ka sa kanya dahil hindi siya magiging mature agad-agad. Ayusin ang mga pagkakamali niya one step at a time dahil hindi rin ito madali sa kanya. Magsimula muna kayo sa ugali na kadalasan ay pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan o pinagsisimula ng problema. That's number six. Now, number seven, i-enjoy ang bawat isa. Ito ang isang relasyon, okay? At hindi therapy session. Mag-concentrate sa mga bagay na ginagawa ng magkasintahan at huwag gaano ubusin ng lakas na pilitin ang pagbabago ng iyong boyfriend. Magsaya as much as you can. Makakatulong ito na mapagaan ang proseso niya sa pagbabago huwag kang maging nagger. Dahil ayaw na ayaw namin mga lalaki ang babaeng nagger. Okay? At huwag ka rin maging controlling sa kanya. Yung kinokontrol mo na yung lalaki, don't do that. Right? Hayaan mo mag-sink in sa kanya ang napag-usapan nyo at suportahan mo siya sa kanyang pagbabago. Number 8. Huwag kang maging hero o bayani sa kanya. Madali kang maging tagapagtanggol ng boyfriend mo kasi love mo, di ba? Pero ma-frustrate ka lang. Huwag ka masyadong mag-concentrate na maging perfect ang boyfriend mo. Maghanap kayo ng ibang bagay na maging interesting sa iyong dalawa. Alam mo, posibleng hindi magbago ang boyfriend mo, di ba? Kasi may mga tao talagang hindi na nagpabago. Okay? At mahirap ito. Kaya kailangan mong maghanap ng tao na mapagkunan mo ng lakas. At sila ang magbibigay sa iyo ng boost para mapaglabanan at matapos ang prosesong ito. Number 9, maghanap ng makakatulong. Ito na yon. Kung matapos gawin ng lahat-lahat para maayos lang ang issue at wala pa rin ang bago, maaaring oras na para humingi ng profesional na tulong o professional help. Like isang counselor na makakaintindi sa problema niya at makapagbigay ng solusyon upang maayos ito. Lagi mong isipin na kapag hindi pa rin gumana ang gagawin mo, ang counselor ay ang iyong pinakamagandang dapat puntahan o konsultahin upang malaman ang paraan sa pag-handle sa isang immature na boyfriend. Number 10, maging honest sa sarili at maging honest ka sa sitwasyon ng relasyon nyo. Pag-isipan mo itong maigi kung ano nga ba talaga ang sitwasyon ng iyong relasyon. Gusto mo ba talagang makisama sa ganitong klaseng lalaki? Alam mo kasi, ang ganitong klaseng lalaki na immature, oo, nag enjoy ka. Sa company niya, minsan masaya ka, di ba? Ang masama dito kasi, masaya ka sa moment na to, okay? But di mo naiisip ang long term. Hindi kasi ideal na kapartner ang isang immature na lalaki. Ideal na kapartner sa panghabang buhay. Okay? para magsimula ng pamilya. Huwag mong isipin na magbabago siya matapos mong magnag na magnag na magnag sa kanya ng napakatagal. Hindi magiging epektibo yan. Okay? Ang immature na lalaki ay madaling maging irresponsable at sarili lang niya ang kanyang iniisip. Ang pakikisama sa immature na lalaki ay mahirap na gawain. Hindi mo gugustuhin na makisama ng panghabang buhay sa ganitong klaseng lalaki. Dahil uubusin lang niya ang lakas mo at pakiramdam mo ay naaabuso ka lang. Huwag mo ring isipin na pabuntis na lang kaya ako sa kanya para siguro kapag uh, meron na kaming anak, eh magbabago rin ang ugali niya at magiging mature din siya. Mali. Hindi ito ganon kadali. At lalo, <laughs> Nako, kapag immature, nakakita ka na ba ng bata na naging tatay at ganun pa rin biglang naging mature ang isip? Isip bata na yan, okay? Wala nang bigla ang solusyon dyan. Unti-unting solusyon yan. So, wag mong isipin na papabuntis ka, magkaroon kayo ng anak, para magkaroon kayo ng pamilya, at magbabago ang isip niya at magiging mature na siya. It will not happen. Okay? Ngayon, malayo yan sa katotohanan. Sabi nga, what you see is what you get. Kung siya, ano siya ngayon, ay siya na yun. Pero alam mo, walang imposible kay Lord. Walang imposible kay God. Dahil kung talagang itong lalaking ito ay para sa iyo at hinulma siya para sa iyo ng Panginoon, hindi imposible na baguhin siya ni God. Sabi nga sa Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them and said, With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Sa tao, hindi ito posible. Okay? Imposible ito sa tao. Pero sa Diyos natin, walang imposible. Okay? Now, anong dapat gawin? Ipagdasal mo ang prosesong pinagdadaanan niya o pinagdadaanan niyo. Hingin mo kay God na baguhin niya ang boyfriend mo Only God can change a man's heart. Okay? Hindi mo ito kayang suluhin at hindi mo kaya itong solusyonan na mag-isa. At lalong hindi mo kaya itong ayusin na walang tulong niya. Okay? Ngayon, ang masasabi ko lang ay ganito. Parehas niyong paigtingin ang inyong relasyon sa Kanya. Okay? O ang spiritual niyong relationship sa Diyos dahil siya lang naman ang talagang solusyon sa anumang problema natin dito sa buhay. Maniwala at sundin ang kanyang kalooban upang tayo ay kanyang i-bless lagi. May sinasabi na there are blessings in obedience. May mga blessings kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang gusto. Malugod na tinutulungan ni God ang taong malugod na sumusunod sa kanya. Eto, try nyo kayang sumali sa isang grupo na nagbibigay ng tamang teaching sa buhay Okay? Kayong dalawa, kagaya ko. Okay? Um, oo, aaminin ko may pagka-immature ako minsan. Sabi nga ng girlfriend ko, immature ako. Minsan. Pero nagiging mature ako most of the time. According to me. But according to her, I'm being immature <laughs> most of the time. I don't know. Pero ginagawan ko ng paraan yan. At iniisip ko naman kung paano talaga ang dapat gawin o ano dapat gawin para mas maganda ang aming relasyon. Ito na yung ginawa ko. So, try nyo kayang pumunta or sumali sa isang grupo na nagbibigay ng teaching sa relationship at kay God. Okay? Okay, sabi ko nga, kagaya ko. Oo, inaamin ko. May pagka-immature ako. Pero, marunong ako mag-apologize sa aking mga pagkakamali. Alam ko kung kailan ako mali at inaamin ko yan kapag ako nagkakamali. Okay? So, dahil alam ko ang sarili ko at gusto ko pang maging maganda ang aming relasyon, ang aming pagsasama, ang ginawa ko ay kinunek ko siya, okay, sa isang Christian church na malapit din sa kanyang lugar, okay? At yung church na yon ay do now connected dito locally sa aming bayan. Okay, what I'm trying to say is this, okay? Mas maganda kasi na parehas ang natututunan nyo dahil sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo sila. Maaari ba magsama ang katuwiran sa kamalian o kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Di ba hindi? Magkaiba yan. So what I'm saying here, dapat equally yoke kayo. Parehas kayo. Para bang isang kariton yan. Okay? Kung maliit ang gulong ng isa at malaki ang gulong ng isa, sa tingin nyo, saan pupunta yan? Di ba? Ito yung maliit, ito yung malaki. Liliko lang yan ng ganyan. Hindi yan dederecho. So, kung parehas ang gulong, ang size ng gulong, at parehas yon ng paniniwala nyo, kumbaga, ang patutunguhan nyo ay straight at hindi kayo magkakamali sa inyong pupuntahan dahil talagang diretso yan. So, isa lang ang iyong daan. Ang katotohanan. Okay? Ang ibig ko lang sabihin dito ay makisama ka okay, sa taong parehas ng iyong pananampalataya at paniniwala upang mailayo kayo sa masamang pagsasama. Sa ganitong paraan ay parehas kayo ng teaching na nakukuha at makakatulong ito sa pagsasama nyo at posibleng makatulong din ito sa kanyang pagbabago. So, ayun. Yun ang sampung paraan kung paano i-handle ang isang immature na boyfriend. Guys, if you are new here, please consider subscribing dito sa Hugot Radio kasi lagi akong magbibigay sa inyo ng tips, especially sa mga ladies, kung paano magkaroon ng magandang relationship sa iyong kinakasama o sa iyong asawa at sa ating Diyos. Bye for now. I gotta go. I have to sleep. I mean, after this, I'm gonna edit this and then try to rest kasi mas matter ng pakiramdam ko. But, I do appreciate na you guys are coming back. At yung mga baguhan dito, please subscribe at balik-balik kayo lagi kasi may mga videos pa akong ipopost. Alright? Bye! Thank you. And God bless you. I love you.